يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها Enyi mlioamini, msiwe kama wale waliomtaabisha Musa, lakini Mwenyezi Mungu akamtakasa na walioyasema, naye alikuwa mwenye hishma mbele ya Mwenyezi Mungu. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na semeni maneno ya sawa sawa.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 waumini wanawake na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah muamini, msimuudhi nabii kwa namna yoyote ya udhia, kama wale waliomuudhi Musa katika kaumu yake. Na Mwenyezi Mungu akamtoa makosani na akamsafisha na hayo waliomzulia. Na Musa mbele ya Mwenyezi Mungu alikuwa ni bwana mwenye hadhi. Enyi mlioamini, iogopeni adhabu ya Mwenyezi Mungu mkimuasi na semeni maneno yaliyosimama sawa yasiyokwenda upogo apate kukuwezesheni kutenda mema na zifute dhambi zenu na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake basi huyo amepata kufuzu kukubwa kwa kuepuka adhabu na kupata thawabu sisi kwa hakika tulizitaka mbingu na ardhi na milima zichukue dhamana nazo zikakataa kuichukua na wakaiogopa lakini mwanadamu alichukua hakika yeye amekuwa ni mkubwa kujidhulumu nafsi yake kwa kutojua jukumu la kuchukua huko. Ili Mwenyezi Mungu awadhibu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake na washirikina wanaume na washirikina wanawake. Na Mwenyezi Mungu apate kukubali toba za waumini wanaume na waumini wanawake. Na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa mafira, mwingi wa rehema.